Aine xaristoi, egunon? Egunon. Literatur solas eta aldiuntan heldu zida, koloretsua den liburu batekin, beden azalean, janen dugu hori. E, funtsan izenean ere bada kolore bat, aurkezuko daukuzu, hasteko. Eh, bai, be, hilabete untan aurkeztu nahi dizudan liburua komiki bat da. Unan izen burua da Pilula Urdinak, sortzailea da Frederik Peters, Eh, eta hasti berrik plazaratu zuen Euskaraz 2016 an Eta komiki hainitz bezala, asala kolore txua da. Hor baditugu bi kolore pindartxu, liranja eta urdina. Eta mm, urdin hori beraz itxasua da, itxasuren gainan, agere dira bi pertsona, emazte bat eta gizon bat, uh, besaulki baten gainean, Itxasuan galdurik bezala barku baten gainean. Ah, bikote bat denez, erdi galdua olako uh, kanape itxasontzi bat uh, den bezala, lotura badu pilula urdin horiekin, delako pilula urdin horiekin? Bai, uh, bai lotura, bai, biztan da. Haien egoera pixka bat aurre ikusten da, uh, bikote baten ipuina, kondatua delako liburuntan. Eta pilula urdinak, beste manera batez ezagutzen ditugu, eh, pilula urdinak dira terapia irukoitza, edo triterapia, iesaren kontrako terapia. Bon, ez da komiki iringarria izanen ordean pentsu dut? Ez da iringarria, ez da uh, negargarria ere ez aldi berean. Urra da, baina kondatzen dauko azken finan Frederik Peters sortzailak bere bizia kondatzen digu liburuntan. Ah. Berari gertatu zaion ezagutza topaketa bat eta maitasun historioa. Beraz, katiren ezagutza egin zuen gaztetan. Uh, luzaz, elgarrikusi, bistaz galdu eta ara, behitz aurkituz gero uh, elgarrekin bikote bat eraikitza erabaki zuten. Eta laster katik egia erran behar izan zion, erran nahi du iesa bazuela katik, baita anartean ukan zuen semeak. Beraz, kati eta bere semeak, triterapia, do terapia irukoitza, irentsi behar dute egunero. Pilula urdin horiak irentsi behar dituzte egunero. Eta azken finan, deskubritzen dugu maitasun ipuin bat, eta hon jen oinahian, azken finan, eritasuna da, eta nola bizi da bikote bat eritasun horrekin, beraz nola ere maiten da kasik irukote bat egunero. Gaia interesgarria atxemaiten dut, gaur egun ahas guti aipatzen delako edo gero eta gutiago aipatzen delako bederan iesaren errealitatea. Beraz lehenik horretarazten du, beti badela, jendeak eri direla, baina Hala ere, haien biziak kasik normalki ere maiten aldutela, eta maite mindu bat ukaiten aldutela, hau jako Hori garrantzitsua eta interesgarri atseman dut. Beste aldetik, ara, maitasun ipuinetek bat da, uh, zailtasunen gainetik pasatzen dena, pixka bat gizartean izaiten aldiren aurriritziak pikutara igortzen dituenak ere, Hala ere, bada pixkat beti umore kutsu bat. Ez da, ezkira ez dauku negarra eragiten liburu horrek. Naiz eta haien bizia zen beti jetsa, sustengatzen ditugu eta multsuki ikusten ditugu, eta ez da iluna. Marra, ala da, barnean uh, suita beltzez da, eh, osoki? Bai, hori da Petersen uh, teknika, hainitzek ezagutzen dute Peters beste uh, komiki bat zuen zat, zientzia fikziozko, fikziozko komiki bat zuen zat, koma eta lupus izen burua ipentsatzen dut, adibidez beti zurita beltzez egit, lan egiten du, baina uh, ustez ahaia ahunta sekatzen du, simplea, momentukoak hasik, baina ala ere aldi berean bere uh, beti goxoak dira, aski borobilak, amultsuak. Zurita beltza ez da azkenean... Um, Ez da hain um, idoja, edo hain zohotza. Ah, bere biziaren historioa, no, joiten gira. Uh, zer da bere biziaren parte bat, edo no pertsona horrekin da, Kati horrekin? Bai, uh, eh, Peter eta Kati eh, beti elgarrekin dira. Uh, justuki argitalpen huntan, bukaeran, gehituak izan dira sortzi hori alde lehen argitalpena bimilata batean egina izan zen, eta geroztik sorti hori alde gehitu ditu azken uh, urteetan gertatu zaiena kondatzeko. Piska bat post-kripton bezala, uh, ara, esplikatzeko gaur egun betielgarrikin direla, familia bat eraiki dutela, eta aian biziak aintzina segitzen duela. Piska bat froga gisa, bon, garaian gertatutakoa gertatu da, baina gaur egun eh, gure maitasunak segitzen duela ala ere. Azken finean, oartzen gira, ba, eritasun horrek beldur egiten du, beldurra sortzen aldu edo noren gain. Ez dugulako ezagutzen, edo gaizki ezagutzen dugulako. Libur horrek azaltzen du, zer den eritasuna, nola kutsatzen, kutsatuak izaiten algiran. Eta ikusten ditugu haien eguneroko um, arauak, erritualak, eritasuna, ritokia ez zuzteko. Beraz, eh, haien uh, uh, akats gabeko garbitasuna, elgarren arteko zaintza, elgarren arteko konfiantza. Hori dena aipatua da, eta ezken finean, beste eritasun ahunt bat bezala, bizi dutela iduridu. Nunbait, lasaitzen du horrek ere, eriotz irudi hori pixka bat eh, zapusten du, eta hoartzen gira, naiz eta ez erretsi ara, eritasun hori grabea dela, baina horrekin bizi daitekela, eta, eta ene ustez hainitzek ikasiko lukete eh, mm. liburu hori irakurtzean. Bo, gabe du hemen publiko eh, heldu bati zuzentzen dela? Bai, bai, liburu hori, bai, argiki ama bost urtetikat, ama bost amasei urtetikat irakurri behar da. Funtsan ez adeus gogorik, baina gai, bo, ba, bentsatzen dut gai hori ala ere aski nerabe eta helduentzat dela. Aurrak ez zute momentuko enostez gai hori entzuterik. Mm. <laughs> importantzia badu, guretako, el duentzat ere aur hori izaitea hor uh, kuplearen erdian, ez? Bere ikus moldea baita ere? Ez da sobera bere ikus ageri eritasuna, baina oartzen gira ere hor ikusten dugu aur bat nola bizi den, eri, izanik, mm. eritasun lagi bat, arek ez du, azken finan, ez du, bitxik galdegin, hola sortu da, uh, amaren gandik kutsatua izan da, eta eh, ara hori ere bada amatasuna eta eritasuna betan nola ere maiten diren erudun uh, eh, sentsazioa mm. eh, sentimendua eta auja nola ara, nola sendatu nola ospitalerat ereman man nola, aujari nola medikoak onartarazi hori uh, dena agerida ala ere ez da gai nagusia baina hori ere agertzen da mm. Eh, jendeak gehien, jendeak gehienetan gordetzen gordetu nahi dute, ez dute erakutsi nahi. Eh, eta, bai, eta gero zaila da, ara gizarte baten aintzinean, gizartaren aintzinean, ama batek ejan behar dolarik, ara nire auja da, eri naiz, nire auja eri da, ara, bada, bada, zinez kulpabilitate ere eh, nozio hori landua dena, Bala, eh? zuek eginen ustiet zuen julia pilula urdinak deitzen da, eskoraz, irakurtzen alda, eskora, uh, bai, bai, uh, bai, zinez, uh, egisa, uh, denen mailakoa. Euskaraz, mhm. irakurtzea gomendatzen dut, ez da bat ere ulermen uh, zailtasunik. Mm -hmm. dago kuzu, erreferentziak zuen diren, nun uh, argiteratua izan den? Beraz, komikia hau deitzen da pilula urdinak, Honen sortzailea deitzen da Frederik Peters eta Astiberrik plazaratu zuen 2006an. Ebe, mi esker, hainen eh? eta doko aldi hartio. Laster arte.